Duhul Sfânt din cer de sus, revarsă noi harul lui Iisus, ca lumina ce destramă în tot nericul din voi, tot la fel o duc prea sfinte să destrame răul din noi.